2008an egin zen afera publiko, markaie baionako apespikuak, mediapart edabideak zeraman inkesta batean, zahamaina apesaren kontrako akusazioetaz jakinean zela aitortu zuelarik. Zonbait egun berantago, prentsa bildu zuen markaiek bere jarrera esplikatzeko. Ez zuen justiziari kasua seinalatu, ez eta ere apesa kargu gabetu. Markaiek esplikatu zigun, etzela bere ardura justizian plenta pausatzea. Je ne me suis pas senti à ce moment-là le droit de denoncer ou de signaler à la justice des faits qui étaient dans le cadre familial. Ni ez nahi xalatzeko baimena sentitu. Que, que, la victime devait ou pouvait porter plainte, qui pouvait faire un signalement. Je l'aurais même écrit en 2014, ce que finalement la maman a fait. Biktimaren amak 2008 amabostean pausatu zuen plenta. Amasei urteren buruan beraz, afera baionako auzitegian epaitua izanen da, zahamainan apesa prest dela justiziari erantzuteko, azpimahatu zigun 2008ko prentsaureko hortan baionako apespikuak. Aujourd'hui, il Il est conscient, bien sûr. Saramanyan apesak barkamenak eskatunai ditu bere ilobari. Désirer faire une démarche de demande de pardon, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Eta presda bere ekintzen erantzule izateko. Répondre de ses actes devant la justice. Asteartuntako hauzian, bost eta hamar urte arteko presondegi iriskatzen du, berroita ma bost urte dituen Jean-François Saramanyan apesak.